Suratul Furqan imeteremka maka. Idadi ya aya za sura hii ni 77, zote ni za maka isipokuwa ya 68, 69 na 70. Sura imeanzia kwa kubainisha cheo cha Qur'an na ukubwa wa ufalme wa mwenye kuiteremsha ambaye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na juu ya utukufu wa utawala wake washirikina bado badala yake wanaabudu masanamu na wanaikadhibisha Qur'an na wanaukataa utume wa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hoja ya kuwa eti yeye ni binadamu anakula chakula na anatembea masokoni na kwa ubishi wanataka malaika ndiyo wawaletee ujumbe na lao kuwa Mwenyezi Mungu amewafanya mitume wake malaika ingeliwafanya ni watu ili wapate kufahamiana na watu ubabaishi ungebaki. Na wakapinga kwa nini Qur'an ikawa inateremka vipande vipande. Wakajibiwa hikma ya hayo. Na inda hii ikafuatilizwa kwa mifano yake yenye kueleza habari za mitume waliopita na kaumu zao. Lakini hizo kaumu zikafuata matamanio yao. Wakawa kama wanyama au wapotovu zaidi katika mwendo wao. Na zikaja aya za uumbaji zenye kuonyesha ukamilifu wa kudra yake mtukufu yenye kufahamisha uangalizi na maarifa. Na sura ikahitimisha kwa kutaja sifa za waumini zitazowarithisha vyumba vya peponi vya juu watapopokewa kwa maamkio na kusalimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira. Ametukuka aliyeteremsha Furqan kwa mja wake ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ambaye ni wake ufalme wa mbingu na ardhi wala hakuwa na mwana wala hakuwa na mshirika katika ufalme na akaumba kila kitu na akakikadiria kwa kipimo wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikun ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا na wamechukua badala yake miungu ambayo haiumbi chochote bali hiyo inaumbwa haijimiliki nafsi zao madhara wala manufaa wala haimiliki mauti wala uhai wala kufufuka. Waqala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura, na wamesema waliokufuru haya si chochote ila ni uzushi aliouzua na wamemsaidia kwa haya watu wengine hakika hawa wamekuja na dhulma na uongo waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila na wakasema hivi ni visa vya watu wa kale alivyoviandikisha anavyosomewa asubuhi na jioni. ul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafuran rahima, sema ameyateremsha haya jua isiri za katika mbingu na ardhi, hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أرسل إليه ملك فيكون معه نذيرا Na wakasema, ana nini mtume huyu? Anakula chakula na anatembea masokoni. Mbona hakuteremshiwa malaika akawa mwonyaji pamoja naye? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Au akaangushiwa hazina juu yake au akawa na bustani ale katika hiyo? wakasema madhalim nyinyi hamumfuati ila mtu alirogwa unzur kaifa darabu laka al-amthal fadallu fadallu fala yastati'una sabila tazama jinsi wanavyokupigia mifano basi wamepotea wala hawataiweza njia. Tabaraka alladhi insha ajala laka khayran min dhalika jannat جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أمتكوك أمبايا كتاكا أتكجالي اليوبورا كلكو هايو nayo hayo ni mabustani yapitayo mito kati yao na atakujalia majumba ya fahari bal kadhabu bisaati wa a'tadna liman kadhaba bisaati sa'ira bali wanaikanusha saa na sisi tumemwandalia moto mkali kabisa huyo mwenye kuikanusha saa idha ra'athum min makanin بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ule moto ukiwaona tangu mahali mbali wao watasikia hasira yake na mgurumo wake wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura na watakapotupwa humo mahali dhiki hali wamefungwa wataomba wafe la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira msiombe kufa mara moja tu bali mfe mara nyingi ul adhalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun كانت لهم جزاء ومصيرا سما sema je haya ni bora au pepo ya milele ambayo ameahidiwa wacha Mungu iwe kwao malipo na marejeo lahum fiha ma yashaun khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula watayapata humo wayatakayo daima dawamu Hii ni ahadi juu ya Mola wako mlezi inayoombwa. Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء amhum dallu sabil na siku watakapowakusanya wao na hao wanaoabudu na akasema je ni nyinyi mliowapoteza waja wangu hawa au wao wenyewe walipotia njia qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا nasu وكانوا قوما بورا qauman bura, watasema subhanak, umetakasika na upungufu, haikutupasia sisi kuchukulia walinzi badala yako, lakini wewe uliwastarehesha wao na baba zao hata wakasahau kukumbuka na wakawa watu walioangamia faqad kadhabukum bima taqulun fama tastati'un sarfan wala nasra man yadhlim minkum nudhiquhu 'adaban kabira basi walikukanusha kwa mlio yasema kwa hivyo hamwezi kujiondolea wala kujisaidia na dhulumu miongoni mwenu tutamuonjesha adhabu kubwa wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون wa kana rabbuka basira na hatukuwatuma kabla yako mitume wowote ila kwa hakika na yakini walikuwa wakila chakula na wakienda masokoni na tumewajalia baadhi yenu wawe ni majaribio kwa wengine je mtasubiri na Mola wako mlezi ni mwenye kuona. Waqala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alayna almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira, na walisema wale wasiotaraji kukutana nasi Mbona sisi hatuteremshiwi malaika au hatumwoni Mola wetu mlezi? Kwa yakini hawa wamejiona bora nafsi zao na wamepanda kichwa vikubwa mno. Yauma yarawna almalaikata la bushra yauma idhin lilmujrimina wa yaquluna hijran mahjura, siku watakayowaona malaika haitakuwa furaha siku hiyo kwa wakosefu, na watasema Mungu wapishe mbali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Na tutayaendea yale waliyoyatenda katika vitendo vyao tuvifanye kama mavumbi yaliyotawanyika ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila watu wa peponi siku hiyo watakuwa katika makazi bora na mahali penye starehe nzuri wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila na siku zitakapofunga kuzunguka mbingu kwa mawingu na wateremshwe malaika kwa wingi. Almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman wa kana yawman 'ala alkafirin asira. Ufalme wa haki siku hiyo utakuwa wa Arrahman, mwingi wa rehma na itakuwa siku ngumu kwa makafiri. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, na siku ambayo mwenye kudhulumu atajiuma mikono yake na huku anasema laiti ningelishika njia pamoja na mtume ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, eh ole wangu laiti nisingelimfanya fulani kuwa rafiki laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh jaani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula amenipoteza nikaacha ukumbusho baada ya kuisha nijia na kweli sheitani ni khain kwa mwanadamu. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, na mtume alikuwa akisema, e Mola wangu mlezi Hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kihame. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al mujrimin wakafa birabbika hadiyan wa nasira, na vivi hivi tumemfanyia kila nabii adui miongoni mwa wakosefu na Mola wako mlezi anatosha kuwa mwenye kuongoa na mwenye kunusuru. Waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, na wakasema waliokufuru, kwa nini hakuteremshiwa Qur'an kwa jumla moja? Hayo ni hivyo ili tuuthibitishe moyo wako na ndiyo tumeisoma kwa mafungu. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira, wala hawatakuletea mfano wowote ila na sisi tutakuletea kwa haki na tafsiri iliyo bora alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaik ulaik sharrun makana wa adallu sabila wale ambao watakaokusanywa na kubururwa kifudifudi mpaka kwenye jahannam au watakuwa na mahali pabaya ndio wenye kuipotea sana njia walaqad atayna Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira na hakika tulimpa Musa kitabu na tukamweka pamoja naye nduguye Harun kuwa waziri. Faqulna dhhaba ila alqaumi alladhina kadhabu biayatina fadammarnahum tadmira, tukawaambia nendeni kwa watu waliokanusha ishara zetu basi tukawateketeza kabisa wa qauma nuhin lamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum waj'alnahum lin-nasi ayah wa'tadna lidh-dhalimin 'adhaban alima na watu wa nuhu walipowakanusha mitume tuliwazamisha na tukawafanya ni ishara kwa watu na tumewaandalia wenye kudhulumu adhabu chungu waada wa thamud wa ashab ar ras wa qurunan baina dhalika kathira na tuliwaangamiza kina adi na thamudi na watu wa ras na vizazi vingi vilivyokuwa kati yao wa kullan darabna lahu al-amthal وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا na wote tuliwapigia mifano na wote tuliwaangamiza kabisa kabisa walaqad atau ala alqaryati allati umtirat matara as-sawu afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura na kwa yakini wao wanafika kwenye nchi iliyoteremshiwa mvua mbaya basi je hawakuwa wakiiona bali walikuwa hawataraji kufufuliwa wa idha ra'awka in yattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula na wanapokuona hawakuchukulii ila ni mzaha tu na ati ndiye huyu Mwenyezi Mungu aliyemtuma kuwa mtume إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا kwa hakika alikuwa karibu kutupoteza tuiache miungu yetu ingelikuwa hatukushikamana nayo kwa kuvumilia bado watakuja jua watakapoiona adhabu ni nani aliyepotea njia araita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila je umemwona aliyeyafanya matamanio yake kuwa ndiyo mungu wake basi je wewe utakuwa ni wakili wake am tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila, au wewe unadhani kwamba wengi wao wanasikia au wanaelewa au hawakuwa ila ni kama nyama hoa tu bali wao wamepotea zaidi njia alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhilla walau shaa laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila je uone jinsi Mola wako mlezi anavyokitandaza kivuli na angelitaka angelikifanya kikatulia tu kisha tumelifanya jua kuwa ni kiongozi wake thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira kisha tunakivutia kwetu kidogo kidogo wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura na ndiye aliyekufanyieni usiku kuwa ni vazi na usingizi kwa mapumziko na kakufanyieni mchana ni kufufuka wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura na ndiye anayezituma pepo kuwa bishara njema kabla ya rehema yake na tunayateremsha kutoka mbinguni maji safi linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira ili kwa hayo tuihuishe nchi iliyokufa na tuwanyweshe wanyama na watu wengi tuliowaumba. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharu nnasi illa kufura, na kwa yakini tumeisarifu kati yao wapate kukumbuka lakini watu wengi wanakataa ila kwa kufuru. Walau shi'na lab'athna fi kulli qaryatin nadhira, na tungelitaka tungelipeleka katika kila mji mwonyaji. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, basi usiwatii makafiri na pambana nao kwayo kwa jihadi kubwa. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Naye ndiye aliyezipeleka bahari mbili, hii tamu mno na hii ya chumvi chungu. na akaweka baina yao kinga na kizuizi kizuiacho wa huwa alladhi khalaqa min alma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira na ndiye aliyemuumba mwanadamu kutokana na maji akamjalia kuwa na nasaba na ushemeji na Mola wako mlezi ni muweza wa ya'buduna min دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Na wanayaabudu badala ya Mwenyezi Mungu yasiyowafaa wala yasiyowadhuru. Na kafiri daima ni msaidizi wa kumpinga Mola wake mlezi. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Nasi hatukukutuma ila kuwa ni mbashiri na mwonyaji qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man shaa an yattakhidha ila rabbihi sabila sema sikukuombeni ujira juu yake ila atakaye na ashike njia iendayo kwa Mola wake mlezi. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, namtegemee aliye hai ambaye hafi na umtukuze kwa sifa zake na yatosha kwake kuwa yeye ni mwenye habari za dhambi za waja wake alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh Ar-Rahman fas'al bihi khabira ambaye ameziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake kwa siku sita kisha akatawala juu ya arshi Ar-Rahman mwingi wa rehma uliza habari zake kwa wamjuae وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Na wanapoambiwa msujudieni Ar-Rahman wao husema ni nani Ar-Rahman je tumsujudie unayetuamrisha wewe tu na huwazidishia chuki tabarakalladhi ja'ala fis samaa السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ametukuka aliyezijalia nyota mbinguni na akajalia humo taa na mwezi unaong'ara وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا naye ndiye aliyefanya usiku na mchana kufuatana kwa nafuu ya anayetaka anayetaka kukumbuka au anayetaka kushukuru. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Na waja wa rahman mwingi wa rehma, ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha na wajinga wakiwasemeza hujibu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama na wale wanaokesha kwa ajili ya Mola wao mlezi kwa kusujudu na kusimama walladhina yaquluna rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama na wale wanaosema Mola wetu mlezi, tuondolee adhabu ya Jahannam.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 yudaf lahu al'adhabu yawma alqiyamati wa yakhlud fihi muhana, atazidishiwa adhabu siku ya kiyama na atadumu humo kwa kufedheheka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik fa ulaik yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wakana Allahu ghafuran rahima, isipokuwa atakayetubu na akaamini na akatenda vitendo vyema basi hao Mwenyezi Mungu atayabadilisha maovu yao yawe mema na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba na aliyetubu na akafanya mema basi hakika huyo ametubu kweli kweli kwa Mwenyezi Mungu. Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil lagwi marru kirama, na wale ambao hawatoi ushahidi wa uongo na pindi wapitapo penye upuuzi upita kwa heshima yao. Walladhina idha dhukiru ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana, na wale ambao wanapokumbushwa ishara za Mola wao mlezi hawajifanyi viziwi nazo na vipofu. Walladhina yaquluna rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, na wale wanaosema Mola wetu mlezi tupe katika wake zetu na wenetu yaburudishayo macho na utujalie tuwe waongozi kwa wachamgu. Ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama, hao ndio watakaolipwa makao ya juu kwa kuwa walisubiri na watakuta humo maamkio na salamu. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, wadumu humo kituo na makao mazuri kabisa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Sema, Mola wangu mlezi asingekujalini lau kuwa sikuomba kwenu, lakini nyinyi mmemkadhibisha. Basi adhabu lazima iwe.